для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Літаратурная анталогія. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі кнігі Івана Шамякіна трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя. Саша адарвалася ад акна, перавяла позірк на ўрача і зноў адчула моцны боль. Не, гэта не сон. Марыя Сергеевна сядзіць побач з пакутлівым тварам і глядзіць некуды ў прастору, быццам хоча разглядзець некага ці нешта ў далечыні. Саша зноў такі нясмела дакранулася да яе рукі. Што ж гэта будзе? Марыя Сергеевна, «Сеня!» – прошаптала в отказ жанчына. «Сеня! Сеня! И он такі слабы, хваравіты! І он столькі перахварыў!» Тады да свядомасці Саша дайшло з жудаснай яснасцю ўсё, што здарылася, і яна гэтак жа, як і ўрач, адразу ж падумала аб самым дарагім чалавеку, падумала, што Петя у найбольшай небяспецы, і, магчыма, ўжо цяпер у гэтую хвіліну – ляжыць недзе на голых скалах за палярхі. І можа таму, што зноў быў прыступ фізічнага болю Саша не прашаптала, як Марыя Сергеевна любае імя, а крыкнула «Петя!». Урач сціснула яе рукі. «Супакойся, супакойся, не трэба, Саша, будзем мужнымі, не палохай іншых». Нам трэба цяпер вялікая мужнасць, мой друг. Яна нахілілася, Саша абняла яе, прыпала тварам да яе пляча і ціха заплакала. У палату заглянулі іншыя парадзіхі і ўбачылі, што доктарка абнімаецца з іх маладой сяброўкай, фельчарыцай. Зразумелі гэта па-свойму. Весела падміргнулі адна адной і ціха зачынілі дзверы. Сергеевна хацела затрымаць яе ў бальніцы. Але Сашы было пакутліва цяжка ляжаць у адзіноце, бо іншыя парадзіхі адразу ж выпісаліся, як толькі пачулі пра вайну. Хацелася хутчэй да людзей, да працы. Можа, там сярод людзей яна вызваліцца ад сваіх жудасных думак і уяўленню. Саша перадала Ані, каб тая забрала яе. Але гаспадыня прыехала толькі на другі дзень пад вечар. Каня ніяк не магла ўзяць шурачка. На вайну праводзілі, растлумачыла яна сваё спазненне. Страшна гэта, Аня, праводзіць на вайну? Спытала Саша, калі яны выехалі з бальніцы на пыльную дарогу, што вяла паміж высокага жыта, у той бок, дзе за ўзгоркам віднеліся вершаліны бярозы. Ох, голосять бабы!» Коротко и просто отказала Аня. И, подумавши, додала. «Мужчинам что? Ускинул мяшок за плечи, да и пойшел себе. А жанки... Ой, зазнают яны гора!» «Что это вы, Аня?» – заперечила Саша – Дзіўна вы разважаеце, гэта ж не ў заробкі пайшоў, гэта ж на вайну, кожны дзень смерці ў вочы глядзець. Смерць, яна адна шурачка і кароткая, ад яе нідзе не схаваешся. А жыццё доўгае, ды да і не адно яно ў жанчыны – калі ў якой куча дзяцей, дык ёй трэба пяць жыццяў пражыць за сябе і за іх. Я помню тую вайну, калі бацьку нашага забілі. Атрымала маці пахавальную, а нас пяцёра каля яе. А ў полі бульба замярзае трэба капаць. Стане мама ў разоры на каленях пагалосіць, і мы разам з ёй, ты зноў за працу. Жыць трэба. Ай, я шурачка свае слёзы выплакала па бацьку ды па мужу. Музыка Саша мацней прытуліла да сябе дачку, зноў падумала пра яе бацьку. Думкі пра мужа не пакідалі ні на хвіліну, але часам удавалася пазбавіцца страшных уяўленняў і ўбачыць яго жывым, вясёлым. Размова ж гэтая з гаспадыняй зноў нагадала карціну, якая вось ужо два дні лідзяніць яе сэрца. Петя ляжыць на голых каменнях. Жывы ён ці мёртвы? Саша чамусьці здавалася, што там у запалярі, Усё голае, ні збажыны, ніякай, ні дрэўцаў, ні кусцікаў. Ад гэтага ёй рабілася страшна. Яна думала, што каб Пеця быў недзе тут, недалёка ў родным краі ваяваў сярод гэтага высокага жыта, у якім так лёгка схавацца. Ці вунь у тым лесе, што ідзён за дня пром, на душы ў яе было б куды спакайней. А Аня продолжала выказывать думки об жаночем лёсе. Ой, жить-то вунь, якое выросла! Кажуть, перед войной заусёды добрый урожай. Хутка ж него, а в колгасе ниводного мужчина, кроме самых старых ды малых, не останется. Нашымі бабскімі рукамі трэба будзе ўсё падняць, каб і салдатам хлеба было, і дзеці з голаду не пухлі. Цяжка нам будзе шурачка. Саша, захопленая сваімі ўласнымі думкамі, слухала неуважліва. Яны ўз'ехалі на ўзгорак, і позірку адкрылася ўся іх вёска ў зеляніне садоў. Наперадзе зноў лагчына, Конь фыркнуў і пабег трушком. Сады і хаты пачалі апускацца, нарэшце зніклі зусім абярозы на могілках, Усё былі відаць. Саша глядзела на іх і думала: « схаваюцца яны ці не. Ёй чамусьці захацелася, каб хоць з аднаго месца не было відаць могілак. Бярозы не схаваліся, яна сказала: Нашы могілкі адсюль відаць, як гэта нядобра. Нічога не відно адным могілкі. Аня здзіўлена паглядзела на яе. Саша думала, што ў вёсцу гэты вечар будзе вельмі шумна, бо нават тады, калі ішоў звычайны мірны прызыў і ў армію ішлі бязвусы юнакі, заўсёды напярэдадні было нямала п'яных, многа песень і крыкаў. А цяпер жа ідуць людзі ўсіх узростаў, ідуць на вайну. Магчыма, многія на смерць. Але на здзіўленне ёй у вёсцы было ціха. Яна падумала, што можа гэта таму, што многія пайшлі ўжо не чакаючы позваў ваенкамата. Аднак яе ўразіла гэтая цішыня і яшчэ тое, што знешне ўсё аставалася такім жа, як звычайна. Павольна згасаў летні дзень, толькі захад здаўся ёй занадта пунцова крывавым. Але гэта, мабыць, ад уяўлення, што што недзе ў той старане сапраўды льецца кроўка. Ляніва прайшоў статак, як заўсёды каровы неслі свае цяжкія, налітыя малаком вымі, рыкалі каля двароў, гаспадыні заганялі іх у хлявы, бразгалі дайніцамі. Потым Саша адчула, што цішыня гэтая незвычайная, а таму страшная. Яна не адразу зразумела, што робіць цішыню такой напружанай, страшнай. Толькі калі выйшла на вуліцу, тады зразумела. Няма вясёлага гоману дзяцей. Звычайна ў такі ясны летні вечар усюды, на кожнай вуліцы, на выгане каля сажалкі, на калгасным стадыёне гуляюць дзеці. Усюды іх смех, крыкі, гоман, гоман. У гэты ж вечар дзяцей нідзе не было, і ад гэтага рабілася жудасна. Саша чула страшны подых вайны. Якое ж гэта вялікае гора, калі яго зразумелі, адчулі нават дзеці, самыя маленькія нават. Яна прайшлася па вуліцы. Не, не ўсе яшчэ пайшлі на вайну. У многіх хатах свяцілася звычайна шлямпы сярод лета ніхто не запальвае. Дзе-нідзе сядзелі за сталамі, пілі. Але гаманілі не па-п'янаму крыкліва, а ціха і разважліва. Спявалі таксама ціха і сумна. Дзе-нідзе гэтак жа ціха плакалі жанчыны. Раніцой разам з усімі Саша праводзіла мужчыну ваенкамат. Машыны з рэчыцы не вярнуліся, і другая партыя прызыўнікоў ехала на фурманках. Па пыльнай палявой дарозе паміж жытоў, павольна рухаўся абоз. Але на вазах сядзелі толькі ездавыя хлапчукі, Ды на адным крыху п'янаваты гарманіст. Усе іншыя ішлі следам. Самі заўтрашнія воіны, іх маці, жонкі, дзеці, даволі вялікі натоўп. Амаль усе трымаліся сем'ямі, паміж імі ішла Саша з дзіцем на руках. Старая жанчына, якая праводзіла адразу двух сыноў, клапатліва сказала: « Вы не ішлі б, доктарка, так далёка, Цяжка вам яшчэ. І адхінуўшы марлечку заглянула ў тварык малой. Ды і ой шкодна, Вонь якую пылюку паднялі. Я трохі прайду, вінавата сказала Саша. Яе цягнула правесці гэтых людзей, з якімі яна за два гады працы вельмі зблізілася. Цягнула яшчэ таму, што яны ідуць на дапамогу яе Петю, што яны стануць побач з ім і будуць абараняць яе, Ленку, усіх дзяцей, жанчын ад страшнага ворага. А яшчэ яна ўспамінала, як па гэтай жа дарозе менш за год назад – Яны ішлі з пятром. Ад усяго гэтага хацелася плакаць. Але яна стрымлівалася, бо навокал не плакала ніводная жанчына. Многія праўда выціралі рагамі хустак слёзы, але ў голас не плакалі, размаўлялі ціха, кожны пра сваё. Наташа, Парсюка ты закалі, каб дзеці на нішчымніцы не сядзелі. Добра, Ваня, ты не клапаціся пра нас, ты сябе глядзі, асцярожны будь. Тата, а ты забі гэтага гітлера, ды вяртайся хутчэй. Добра, сынок, добра, я заб'ю яго гада, а ты маму слухай, любку, любку. Pilnuj Пачаліся б гэтыя праводзіны безгучнага плачу і галашэнняў, хіба толькі ў самую апошнюю хвіліну жанчыны не стрымаліся б, ды падвёў гарманіст. Ён доўга жартаўліва размаўляў з дзяўчатамі, што ішлі побач з ім. А потым неяк нечакана для ўсіх расцягнуў мяхі свайго гармоніка, заіграў і заспяваў старую-старую песню якую кожны спяваючы ў тысячу раз. Але калі яе спявалі на мірнай бяседзе, то нікога яна асабліва не кранала, ці мала спяваецца ў сялякіх песень. А ў такі час последний нонешний денечек гуляю с вами я друзья Як яна разанула па сэрцах гэтая песня. Адразу загаласілі жанчыны, заплакалі дзеці. А Саша чула, як ёй стала вельмі цяжка дыхаць, так цяжка, што яна баялася, што ўпадзе, таму выйшла з натоўпу і села на бочане дарогі на пыльную траву, якраз там, дзе канчалася жыта і пачынаўся лён зялёнае мора льну, таксама на дзіва высокага і густога. Каб неяк супакоіць сябе надала малой грудзі. Ленка, дачушка ты моя родная, Як добра, што ты з'явілася на свет, Ты моя адзіная радасць у гэтай чорныя дні. Раптам Саша адчула, што нехта стаіць і глядзіць на яе. Яна, інстынктыўна закрыла далоні і грудзі зняла в вочы. На дарозе стаяў Уладзімир Іванович з мяшком за плячамі. «Карміце, Александра Фёдоровна, не саромійцеся, гэта святое!» Ціха сказаў ён, адводзячы позірк – Саша адняла дзіця ад грудзей, зашпіліла кофтачку і хутка ўстала з зямлі. Яна адразу зразумела, што ён даганяе іншых прызыўнікоў, але чамусьці спытала: « І вы? Мне няма яшчэ павесткі. Але я не магу чакаць, вы разумееце, такі час. А я офіцер запасу, лейтенант, камуніст. Я разумею, уздыхнула Саша. Але гэта так цяжка праводзіць на вайну. Нічога, нічога, Александра Фёдоровна, бадзёра суцешыў яе настаўнік. Хутка вы будзеце сустракаць нас з перамогай пры магутнасці нашай чырвонай арміі. Я ж служыў, я ведаю дык мы гэтага гітлера о кажуць што нашы пад варшавай ужо Учора, калі Саша ад'язджала з бальніцы, Марыя Сергеевна, у якой аставаўся яшчэ прыёмнік і якая разумела па-нямецку, сказала ёй па-сакрыту зусім іншае. І Саша чамусьці паверыла ёй, хоць ніколі раней не сумнявалася ў магутнасці сваёй радзімы. Яна нікому пра гэта не гаварыла – Але цяпер у размове з настаўнікам, якога лічыла разумным і паважала, і які ішоў на вайну, не ўтрымалася і сказала нават жорстка. «Ведаеце, Владимир Иванович, робіцца непрыемна, калі гавораць такія гучныя словы. Навошта? Вайна не гульня, вайна смерць і гора». І ён не запярэчыў толькі як быццам збянтэжыўся і спытаў пра іншае. Дачка, сын, дачка. Цяжка вам будзе. Я не скарджуся на свой лёс. Я радуюся, што яна з'явілася. Уладзімир Іванович паглядзеў на гадзіннік. Трэба даганяць а то прыдзецца пехатой да рэчыцы, сказаў ён бадзёра рухам плячэй, папраўляючы мяшок. У мяне э, маці занядужала, адна сталася. Паглядзіце яе, калі ласка, Александра Фёдоровна, голас яго задрыжаў. Я пагляджу. Вы не турбуйцеся, паабяцала Саша. І раптам адчула нейкую амаль мацярынскую пяшчоту да гэтага чалавека. Ён працягнуў правую руку, яна ж правай трымала дзіця. Тады яна зрабіла крок да яго, абняла левай рукой за шыю і пацалавала ў лоб. Ён адступіў здзіўлены, Саша ўбачыла, як бліснулі слёзы ў яго вачах. Ён ціха сказаў: « дзякую вам і хутка закручыў па пыльнай дарозе а саша пайшла ў бок вёскі не азірнулася яна подумала пра тое што гэта нядобра цалаваць чалавека які ідзе на вайну у лоб як нябожчыка яна ў той жа дзень наведалася да яго маці хацелася працаваць як мага больш, каб ні хвіліны не сядзець, склаўшы руки. Але ў амбулаторыю ніхто не прыходзіў. Быццам усе яе хворыя адразу адчунялі. Спачатку яна здзіўлялася, потым зразумела: Калі прыйшла такая бяда, людзям не да сваіх маленькіх хвароб, З драбязой сорам найсці ў такі час, а сэрцы і галовы баляць ва ўсіх. Праўда, прыйшлі два чалавекі, якія атрымалі позвы з ваенкамата і прасілі даведкі, што яны хворыя, не могуць з'явіцца на прызыўны пункт. Выгляд іх не гаварыў, што яны хворыя. Саша не стала іх слухаць і даведак не дала. Мужчыны прыгразілі – гэта яе страшэнна ўразіла. Здаралася, што і раней яна не давала даведа, калі ніхто ніколі не пагражаў ёй, так прыйшоў дзень другі, каб заняць чым час, Саша бясконца перамывала пялёнкі і шыла што-небудзь для дзіцяці, хоць усяго было нашыта яшчэ да родаў. Вайна не далятала у іх ціхі куток. Нават варожых самалётаў яны не бачылі ў першыя дні. Зрэдку пралеталі на захад нашы самалёты, і гэта ўсіх радавала. Толькі на досвідку чацвёртага дня яны пачулі яе вайну. Фашысцкія самалёты бамбілі рэчыцкія масты цераз Дняпро. Вяртаючыся з бамбёжкі, яны ішлі над самай вёскай, вельмі нізка над садамі і стрэхамі. Ад іх голу дрыжалі, тузаліся ветра і зямля. Пачуўшы выбухі, Саша схапіла Ленку, выскачыла на гарот і легла ў бульбянік. Ад ранішняй вільгаці і страху яе пачала біць ліхаманка. Вярнуўшыся ў хату, калі самалёты праляцелі, яна доўга не магла сагрэцца і супакоіцца. У той жа дзень прыйшлі больш поўныя весткі з фронту. Праз рэчыцу прайшлі першыя шалоны з раненымі, і многія жанчыны хадзілі туды за 30 кіламетраў з надзеяй, якая заўсёды жыве ў жаночым сэрцы, а можа і мой там. Нашы адступаюць. Словы гэтыя ўскалыхнулі людзей і зрабілі большую паніку, чым сама вестка аб вайне. Саша поверила Марии Сергеевне, якая сказала ей на другий день, что немцы прорвали пограничные умацаванни, але не сполохалася тады. Цяпер же, калі кожная жанчына, кожная старая перадавала суседцы з вялікай трывогай нашы адступаюць, Сашу ахапіла жудасць куды адступаюць, Чаму адступаюць? Сябры выслухалі старонкі кнігі Івана Шамякіна Трывожнае шчасце. Выканаўца артыстка Маргарыта Захарыя.